ובשניהם עשר חודש הוא חודש אדר בשלושה עשר יום בו אשר הגיע דבר המלך ודתו להיעשות ביום אש, ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם ניקלו היהודים בעריהם מנינות המלך אחשוורוש לשלוח יד במבקשי רעתם ואיש לא עמד לפניהם hmm? כי נפל פחתם על כל העמים וכל שרי המדינות תרפנים והפחות <laughs> ועושי המלאכה אשר למלך מנשאים את היהודים כי נפל פחד מרדכי עליהם כי גדול מרדכי בבית המלך, ושמעו הולך בכל המדינות, כי, כי האיש מרדכי הולך וגדול, ויעקו היהודים בכל אויביהם, מכת חרב והרג ואבדן, ויעשו בשונאיהם כרצונם. ובשושן Abira, Abira, Hargu, Hayudim ve'aben. חמיש מאות איש ואת פרשנדתה ואת צלפון ואת אספתה ואת פורתה ואת עדליה ואת ארידתה ואת פרמשתה ואת אריסאי ואת ארידאי ואת ויזתה עשרת בני המן בן המדת הצורר היהודים הרגו ובביזה לא שלחו את ידם ביום ההוא במספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה הרגו היהודים ועבד חמש מאות איש ואת עשרת בני ואת עש... ואת עשרת בני המן בשעה המן בשאר מדינות המלך מעשו ומה שאלתך ויינתן לך ומה בקשתך עוד ותעש ותאמר אסתר אם על המלך טוב יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום ואת עשרת בני המן יתלו יתלו על העץ ויאמר המלך להיעשות כן, ותינתן דת בשושן, ואת עשרת בני המן. תלו. ויקהלו היהודים אשר בשושן, גם ביום ארבע עשר לחודש אדר, ויחרגו בשושן שלוש מאות איש, ובביזה לא שלחו את ידם. ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ועמוד על נפשם. ונוח מאויביהם, והרוג בשונאיהם, חמישה ושבעים אלף, ובביזה לא שלחו את ידם. ביום ביום שלושה עשר לחודש אדר ונוח בארבעה עשר בו ועשה אותו יום ועשו אותו יום משתה בשמחה והיהודים אשר בשושן נקהלו בשלושה, בשלושה עשר בו ובארבעה עשר בו ונוח וחמישה עשר בו ועשו אותו יום משתה בשמחה על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום ארבעה עשר לחודש אדר, שמחה ומשתה ביום טוב, ומשלוח מנות איש לרעהו, ויח... וי... ויכתוב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשורוש הקרובים והרחוקים לקיים עליהם להיות עושים את יום ארבעה עשר לחודש אדר ואת יום חמישה עשר בו בכל שנה ושנה כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה, ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות ואת, ואת אשר כתב, ו... eight ash ve asher Katab mordechai alehem ki haman ben hamedata haagagi so rare kol hayudim chashav al hayudim leabadam vehipil porhu hagoral lehumam ul abdam uvevoa lifnei hamelech am Amar im ha-sefer yashuv machashavto hara'a asher chashav al ha-yehudim al rasho v'talu oto v'etbanav al ha'etz al kein karu layamim ha layamim ha'ele furim al she'im ha poor al kein al kol divrei ha'igeret hazot hazot ומה ראו על ככה ומה הגיע עליהם. כי אמרו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלווים עליהם ולא יעבור לחיות עושים את שני הימים האלה ככתבם זמנם בכל, בכל, בכל שנה ושנה והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור. מש... משפחה, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרעם. ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית. וישלח ספרים, וישלח ספרים אל כל היהודים. אל שבע ועשרים ומאה מדינה, מלכות אחשורוש, דברי שלום. ואמת לקיים את ימי הפורים האלה את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, וכאשר קיימו על נפשם ועל זרעם דברי הצומות וזעקתם. ומה אמר אסתר? ומה אה, אמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר? ומה אמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר?